katika ulimwengu na Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma ya hali ya juu kwa kupanga mitihani kutokea ulimwenguni vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma ya kuweza kuleta sababu za sisi kuweza kutumia kuondoa au kuzuia mitihani hii na miongoni mwa sababu za kisheria ambazo au ambayo dini yetu imetuonesha na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza kwayo ni as-sadaqatu wal ihsan mtu kuweza kutoa sadaqa na kuweza kuwafanyia wema wenzake atuambia sallallahu alayhi wasallam sadaqatu sirr تطفئ غضب الرب صدق ام بايو مسلم أنا يفنى كسيري أنا يفنى بين يكن مولواك الله سبحانه وتعالى هزوية أسيرة ذا الله سبحانه وتعالى بلا شك الله سبحانه وتعالى انا بكوسه ونمجواك كسركا ikiwa sisi tunataka kuzuia hasira za Allah tumemkosea Allah kwa wingi tujitahidi kuweza kutoa sadaka tujitahidi kuweza kuwafanyia wema wenzetu asema imekuja katika hakim mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameripotiwa kusema sanai'ul ma'ruf taqi masari'as su mtu anapofanya mema mbalimbali na kullu ma'rufin sadaqa yani jambo la jambo la jambo nzuri yoyote ambayo unamfanyia mwanadamu yoyote inakuwa ni sadaqa unakuwa unamradhisha Allah na hayo yanazuia mabaya yanakuweka mbali na mabaya na mazito kwa hivyo ikiwa unataka usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala wasaidie waja wa Allah imekuja katika sahihain mtume sallallahu alayhi wasallam asema man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati yoyote ambaye siku zote yuko mbioni anataka kumtekelezea ndugu yake muislamu haja zake basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtekelezea haja zake imekuja katika sahihi muslim vile vile kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam asema man من يسر على معسر يسر الله له في الدنيا وفي الآخرة yoyote ambaye atamfanyia wepesi mtu ambaye yuko katika mazito mtu katika mazito ya madeni ako katika mazito ya kushindwa kununua chakula au katika mazito ya kutekeleza baadhi ya haja zake wewe ukamfanyia sahali ukamtekelezea basi Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia sahali mambo yako fi dunia wa fil akhirah kisha akasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi basi Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kumsaidia mja wake maadamu huyu mja yeye ajitahidi na kujizatiti kuwasaidia wengine waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu hasa wakati huu tuko katika wakati mzito kuna wengi ambao wamepoteza kazi zao kuna wengi ambao biashara zao ambao walikuwa wanapatia riziki yao imesimama kuna walimu wetu wa madrasa wakifundisha sehemu mbalimbali wakipata riziki yao hawana mapato tena tusighafilike na milango huu ni mlango muhimu sana mlango ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga na mabaya zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea mazito ambayo uko nayo wala tastakilla shay'an wala usione chochote ambacho kwamba unakitoa kuwa ni kidogo shilingi hamsini shilingi elfu moja jirani yako ana njaa ukampatia hata kama ni mkate inakuwa ni jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja katika hadith ya kuwa laysa almu'min alladhi yashba' wa jarahu ja'i' si mu'min wa kikweli kweli mtu ambaye yeye ameshiba analala raha mustarehe hali ya kuwa jirani yake ana njaa tukumbukane wakati huu tunyoosheane mkono wa usaidizi na biidhnillah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa taala atatuondolea janga hili na Allah subhanahu wa taala atatuondolea mtihani hii na Allah subhanahu wa taala atatufanyia mambo yetu sahali Allahumma farij anna wa an jami'il muslimin amin wajazakumullahu khairan